Sfântul Hristos e și-a învers. Așa ne învață Sfântul Apostol Pavel referitor la persoana Domnului Hristos în care cuvântă mântuirea și nici cu un alt Dumnezeu. În completarea acestui atribut al lui Hristos spune și la credință străină nu vă muta niciodată. Iubiți credincioși pe câte vintași este omul iubesc, cu atât mai mult este sufletesc. Nu a rămas nimic necompletat în om de către Sfântitorul Său, Dumnezeu la tot putere. Nu are niciodată la judecată, nicăieri nu le plăcută că nu a știut cum să se păzească de cursele vrăjmașului. În a căror place prezând și-a pierdut pentru totdeauna mântuirea. Iată că dacă nu ținem cont pe cele sfinte, propovădite și sfințite, autentificate, parafate, cu cea mai indestructibilă cerneală, sângele lucenice și lacrima erioșilor, atunci totul se duce în parașul. Trebuie ținut cont de acest pergament în care subsistă mântuirea dogma doar Scripturi. Mântuitorul ne va în de lui frumoase să avem mijloacele voastre cinste și pătrândă minte. Arată joalitatea omului, tot omul când se așează la lucru se încinge cu plâns. Și având pătrândă aprinse, atunci lucrează lucru frumos la lumina Deci când vrem să ne lucrăm în la singurul scop pentru care este primit omul, să ne încingem mijloacele noastre și să lucrăm ca un gospodar, ca un om înțeles, ca lucrul lui să rămână pentru toată veșnicia. Să nu lucrăm și grădină străină, sau cum spuneți un avort formal, nu să faceți rog oamenilor. Și cum în întuneric nu pot să nu cred că omul este făcut numai pentru lumină, singurul lucru care poate face în întuneric să toarnă, necesar este ca omul să aibă, după cum spune Evanghelia, nu păstria, făcrii la Cele două făcrii pe care, la care se referă cuvântul este făcria minții cea gânditoare și cea vorbitoare pentru numai și numai lucruri care îi faci de mântuire. Nu vă face oamenii vor vin în completarea lor că oamenii sunt relativi, oamenii sunt supabili și în momentul când ai făcut robul omului, deja tu te-ai pierdut libertatea ta. Cuvintele acestea atâta de atunci, care au fost lăsate de Sfinții Părinți în lucrarea Duhului Sfânt, dacă nu sunt aduse în tocmai de acolo răsare regide sau cei care nu vor să se conformeze sub substratului lor, conținutului lor, deja devin ori care călătoresc la Iura. Dragi credincioși, de la acesta pornit, să intrăm iarăși în identitatea noastră, în ființa noastră, mai ales sufletească. Totul omul este așezat de nobilul sentiment de dragoste și referire, cu referire la Dumnezeu este dragoste, așa spirituală. Niciodată nu poți iubi să-ți vezi sentimentele dacă nu curți în lăuntricul tău. Datorită unui șantaj, datorită fricii, nu poți iubi niciodată în plinătatea sentimentului. Din acest motiv și Mântuitorul ne arată cum să fim noi vis-a-vis de El, să vivești în față și în satana. Ne punem întrebarea de ce oamenii de multe ori încep un lucru și nu mai termină. Nu te stăvâșesc. Sau cum iarăși spune Mântuitorul, oare ce om începe o casă,

nu pot să duc asemenea unei mame care nu poate duce până la sfârșit viața care îi sunt cele ei. A rostit sfătumentar casă undeva. Casa care ai putut-o din storii vieții tale atunci este desăvârșită când ai pus și acoperit. Așa este și locașul nostru la care putem locașul pentru veșnicie cel al mântuirii. Avem undeva o discontinuitate. Așa dragoste, care un nuanță între om și Dumnezeu, undeva nu merge. Undeva e când, e prea puție și când a venit cu suna ta, toate colăbile pleacă de la malul lor. sau multe școli potesc în viață cu gândul de a ajunge acelea unde sunt menite să ajungă și să se întoarcă precum și flori de rog să facă. Dar cum știți, multe cad în pânză și în mării sau pe sutul multe mari. Așa sunt oamenii tot pleacă cu abuz, toți sunt în chinătatea tinereții plăticerească și sărbancă, dar unii abia s-au când au plecat, ne mai ajungând la limanul unde și-au plăcut al tău și al liniștii lui. Pe drum ce întâmplă acele momente? El nu a plecat la drum cu așa dragoste de plină, care îl mână, îi suflă, așâlfând în felele mâini, ca o corabie care o mână se spată de mână. Se frânge ca un fructul în aer și cade, din cauza că el pleacă sus, pleacă golte din alunții sau este doar de forță și ca să intrăm în viața noastră, de ce majoritatea, mai ales la timpul acesta, nu-și termină o căsnicie în Dumnezeu? Nu-și termină un lucru care l-a făcut. Din aproape în aproape ne dăm seama cât de străveți este omul, cât de la din cauza că nu pornește la drum de pe piață, de pe temelie, ci își pune nici de jargonul. Istorul se sprină până la răspuns de exemple și încă mai sunt pași de completat cu noi care avem viacul acesta de trăit. De multe ori am spus și au spus o Sfinții Părinți și Soții și au avut puterea de a cuvânta. Nimeni nu a ascultat moartea când va trebui să înceruncheze fără voia lui în fața acelei necesătoare și nevivace morți și în vieții lui. Dumnezeu tace și te lasă, nu te șișnește, nici nu te a atenționează pe tine. Îți mai trebuie să însemnal că ai greșit, tu trebuie să te înveți, dar dacă nu, atunci te lasă și totuși se secundează foarte egal cumva consimțământul, ca întorcându-te, rănit cum ești în face Dar acel drum de la care pornește omul din florii vieții lui, îi diminuează de fel de moment. Lăcomișă, iubire de sine, este trupul care struncină din temelii mii dar fiind un cuptor al Babilonului și dimineață puterea de gândire. Dragi credincioși, răsfăiți stofia de Domnul viețile Sfinților, cum au citat aceste momente oamenii Sfinților acelora. Nu s-au uitat la nimic din cei chemați să se nșoacă din lor mergeau cu pieptul înainte, cu virtuositate în aș mărturisi în ceea ce s-au și-a zis el. Dacă luna aceasta atâta de mică, raportată la veșnicie, vedem cât de mult contează seriozitatea, cumpătarea în tot ce faci, cu atât mai mult călătorim plătește prin câte surse trebuie să mergi, ca nu cumva pierdicându-ți de pașii să nu te mai ridici niciodată. Când spune Mântuitorul privegea ca nu cumva să vină surul noaptea, surul este diavolul. Priveghere este dacă tot timpul treaz la avutul care și s-a încredințat mai greu este să păstrezi un dar decât să-l dobândești. Și sufletul cum este darul de necrețin cu care noi suntem înnobilați de către viitor avem pe aceeași măsură și curul care nu ne pe când noi atingim. Spune Mântuitorul că nu este legat stăpânul casei capă și se poate curat. A fi legat nici nu fărește să intre și să-i dea în caz de merge cu de mâini și de picioare, este posibil și așa. Dar când te legi tu cu propria ta voință, deja ești predispus la a fi șefuit de soții să mai sunt în tine. Nu vă faceți rog oamenilor a te face rău înseamnă că lipsește ceva, că Dumnezeu nu a făcut pe nimeni rău. Tot ne-am născut în libertatea păsării cerului. Doar robita aceasta materială, mai ales nu a fost comunismul, acea hidră, acel monstru care, din când ce de mame lui copilul era comunistă, că era pioner, acela la dar iată că libertatea se referă mai mult la cea sufletească. Iar când omul se leagă în această robie cu obișească, șanse de izbândă cu greu este de a mai dogăti. Când vine unul și spune Mântuitorului, Doamne, cei ce au pierit împreună cu Iuda Galileian au fost așa de păcătoși, sau cei care au pierit când s-a dărâmat unul din, din și au murit 18. Acest cuvânt a fost puțin de întrebat Mântuitorul. Iar Domnul răspuns. Dar pentru a tâlcui cuvântul Domnului răspuns, să îl declinăm cine a fost Iuda Galileian. Era un oarecare care nu ținea cont de legea lui Moise și a început să facă niște modificări să aducă șerță străină. A ajuns la așa necunie că încât nu zicea și nu respecta pe cesarul, pe domnul său, care era puterea florii și atât de mult s-a supărat Pilat, care șegunina atunci la judecător Ierusalim, încât că l-a omorât și pe el, dar și pe cei care erau în aceeași cugetare cu el. Și cum i-a omorât? I-a adunat pe toți care făceau această gândire și atunci când aduceau jertfe în Ierusalim, în cinsta da, uh, împăratului Rom, erau suscătunirea Romei atunci, sângele jertfelor a fost amestecat cu sângele acelora care erau în această erezie. Deci acest Iuda Galileianu a tras în nebunia lui și o groază de oameni care au murit nevinovat de fapt vinovat au numit că erau de aceeași părtășie, dar dacă aceia s-au făcut rogi, acestuia în gândire și lucrare, iată s-au pierit pentru totdeauna, rămânând și de pomină în istorie. Era un turn în Ierusalim, în părțile și în oameni, care era mai înalt decât toate clădirile și era de mare vază pentru cetate. Și atunci, s-a mari, datorită probabil unii cu semnul, sau cine știe, era prea bătrân, Dumnezeu a gândit așa, și s-a dărâmat peste 18 oameni care i-a și omorât. Și Mântuitorul le dă răspuns acelora ce-au spus despre Iuda Galilean și despre Sus. Dacă nu vă despocăiți, pocăi, îmi este cu greu de a spune acest cuvânt, să nu înțelegeți despre pocăiți, care este o erezie care a strucinat Biserica lui Hristos. Adică să fii început vieții tale, atunci și fără de a ca ceilalți. Să nu crede, îl completez pe Domnul, că voi puteți mai crește decât aceia ce au pierit împreună cu Iuda Galilean. Să nu credeți că cei care au pierit, dărâmându-se turnul Sidoamului peste ei, erau Așa de păcătoși și mai păcătoși ca voi. Iubiți credincioși, Dumnezeu a arătat mânia lui, ca o mie tu ce plântă, lui cu semnete, bătaie, plângă ca să te atenționeze că ai ieșit. Dar dacă tu nu crezi, atunci cu mâniei se umple și intre în îndărătnicie care nu este altceva decât cu la împotriva Duhului. Avem Sodoma și Gomora rămas în istorie care nu poate fi informată nici de măreții științifici de astăzi, care caută să distrugă identitatea istorico-biblică, nu civică. Iată că aceia, de ce au fost omorâți sau prins, au fost ei de neapără când ca ai văzut peste ei. Erau oameni și înțelniți a păcatelor care s-au văzut de cugetarea acelora ce tăceau în aceste păcate. Credeți că erau atâta de păcătoși vis-a-vis de ceilalți în ziua astăzi? Nici cum. Dar și-a arătat Dumnezeu mânia ta în peste oamenii care nu pot să-și întrețe viața lor. A fost Adam și Aviron care nu a avut să mai asculte de moarte. Nu de legea lui, de moarte care au comunicat cu Dumnezeu. S-a răzvrătit și a avut el să străină după mintea lui. Nu i-a rămas lui Moise decât să se roage cu lacrima la Dumnezeu să-L ajute Dumnezeu să nu tulbure poporul care călătorească pământul păgădinței. Nu a fost sabia, s-a rugat, ci cum l-a pedepsit Dumnezeu pe Datan împreună cu Aviron și cu pe toți cei de cugetarea lor. S-a sfințecat pământul în fața lor și închisându-i au rămas pe tildă în toate istoriei dragi credincioși, să mergem să dăm exemplu de oameni care, într-adevăr, l-au iubit pe Dumnezeu din toată inima lui, din toată ființa lui. Sfântul Apostol Pavel era un friconitor cu cumplit asupra creștinilor. Cum îl contează Sfânta Scriptură? mergea prin carte și prin teară pe toți bărbații și femeile care credeau în Hristos și târâindu-i îi băga în temi. S-a dus la artereu ca să ceară învoire în Damasc, să meargă și să lege pe toți care pomeneau numele lui Hristos și să aducă în Ierusalim, să-i pună în temniță s-a dus umilit sau poate chiar L-a lăsat Dumnezeu, în puterea vieții, era frecontat de un pluton de armată, bărbat, înjoși. Avea o misiune să arăteze pe tot creștinii în Damasc. L-a lăsat Dumnezeu până s-a apropiat de Damasc și la un moment dat i-a strălucit o lumină în urma căreia crezând de pe cal a rămas și mort. Și a auzit clar, tavlă, tavlă, pentru ce mă prigonești? Capul tremura și a început să se sprâncine din temelii ființa lui. Dacă n-a fost puternic, când avea învoire de la Angereu, care ținse pe absolut tot din Damas, iată la cum o unitate. Acel cuvânt atâta de plin și acea lumină care nu a apărut ca soarele, o lumină blândă încât de el, nu datorită strălucirii ei au, auzit, datorită plânteței luminii, ochii lui era injectat de lumină și întâlnindu-se lumina lui Hristos cu ochii lui, prin de sânge, iată că au cedat mulți. Că și Mântuitor, când vine, nu-i spune răspunător, în lucrarea atâta de vânt, vânzare, tale, pentru ce mă prigonesc? Ce nu s-am făcut, că fie de mine ce nici nu mă cunoști. Că sunt au fost în nu l-a cunoscut de Mântuitor mai târziu a venit între cei de alți apoi. Și apoi a spus un viitor că se ducă în Damas și să urmeze celelalte de la Sfântul Apostol la Anania. Dar ce îi spune Mântuitorul în așa vedenie? I-a povestit toate câteva tătinii, de acum încolo, dacă va duce numele lui Hristos înaintea împăraților, nailanoadelor și a fiilor sale. Dragi credincioși, iată la puma puternic, cu sabia în să merge pe creștinii lui Hristos și iată-l convertit prin plândețea Mântuitorului de a ajuns cel mai mare apostol dintre cei al 12. Iată-l cum începând să se date după Hristos ca modelat pe cum totul moale în mâna olarului, dar trecut prin scop de bine de cinste pe chemat acelia care l-a comisat. L-a iubit pe Dumnezeu din toată ființa lui apoi. El și atunci era iubitor în obiceiurile iudaicești, mă dată și până mai târziu dar trebuia să cunoască pe Hristos. Într-adevăr, un om care l-a iubit cu adevărat pe Domnul. Era un alt Simon Vrăjitorul care mintea și făcea vrăj în Samara. I-a vorbit pe toți samarinerii cu vrăjile lui, cu iluzionismul lui. Tot că căutura la el, de la jurul până la bătrân până când a venit Apostolul Filip. Și când a văzut minunile Apostolului Filip, el a crezut, s-a botezat și a petrecut acolo vreme cu Apostol. Dar până când? Până când a văzut cum, punând mâna pe ucenici, câștigau darul Duhului și atunci a adus și el niște bani ca să ia și el da darul acesta. Iar apostolul îi spune, argintul tău și cu tine să fie înfierțare. Ai crezut că darul lui Dumnezeu se câștigă cu bani. Iată un om care a crezut pentru un moment în Domnul, dar când a văzut acest câștigau oamenii darul Duhului Sfânt doar prin punerea mâinilor apostolilor, voia și el acest dar. Și atunci a rămas în biserică cei care iau darul în biserică clerical cu bani sau cu alte favori, se cheamă simonie și darul lor cade prin canoanele Sfântul Apostol Filip este mânat de Duhul Sfânt să meargă undeva pe o cărare și să în lăseze Așa de era un fame mai mare de candație, de părțile Etiopiei, care au auzit ce s-a întâmplat în Ierusalim, a mers în regime. El în pătânfie. Dar zicea în căruța lui la întoarcere, Rășarea a lui cita cartea prorocului Isaia. Sfântul Apostol se duce și se lipește de cărute și când a terminat timpul treabă, oare tu înțelește, citești. Și atunci zice, dacă nu mă povățuiește cineva, nu pot să înțeleg. Și spune Apostolul despre cine spune acolo în prorocul Isaia ca un el de vândeclat și a deschis gura ta și celelalte, cu smerenia lui plecata lui s-a jucat. Un adăt pentru Dacă tu spui că trebuie să mă botez, se poate, gata de mată aici. Dacă tu crezi cu adevărat în inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cu putință este. Și s-a botezat. Și a rămas creștin a crezut cu adevărat în Dumnezeu cu toată ființa Lui și cei ce am mărturisit că au rămas de nesfârșinat până la sfârșitul vieții. lui. Iubiți credincioși, de ce la timpul acesta oamenii sunt așa de de din credință? Reduta Biserica lui Hristos, dogmatism tot este înălțată din răsputeri, împlinindu-se ceea ce a spus Sfântul Proroc David, pentru ce s-au întărsat neamurile și noroadele s-au adunat împreună asupra ursului Domnului. Cu adevărat, această coaliție acum este făcută. Asupra Domnului Hristos, în a cărui poastă din care a fost sânge și apă, surzită la omului. Oamenii au alternative după morturile lor. Un pescar înțeles să aruncă un năpot pentru peștele care vrea să vină, să-i vină, să-l prindă și nu pentru toți peștii, așa și diavolul și slujitorii lui aruncă aceste nevoastre. Interesul este să o pe om din credința cea adevărată, să creadă în ceva, ne contează. Dar numai în Hristos să lucrează. I-a făcut Hristos la ne complet. Hristos și ereziva, să nu coincide cu Hristosul cel de pe Golgota care a fost ucis. Ucis mișelește nu de nemernicii romani, ci de foriseii sinagogii. La timpul de acestea atât de plăcutoase din punct de vedere nu mai spun sufletește și dogmaticește, chiar istoric la ei, se încearcă ca să se reabiliteze Iuda și Ierod, după cărui stăpânirea a fost ucis și el a fost aruncit de către înger, lovit în trup, în părțile rușinate de către înger, a făcut vieți și mâncate de vieți a vieții. Sau și mă gândesc, oare acela care fuge de o realizare a celor așa au fost de către Dumnezeu pe este un om normal, refuge lui Hristos. Căderea Duhului continuare era prorocie de șecăterea Ierusalimului. Așa cum a căzut slava Ierusalimului atunci a turnul acela era de mare vază, unde se agățau armele de război. Era ca un muzeu și foarte frumos împodobit. A căzut și așa omorâ 18 oameni simbolizați vederea frumuseții Ierusalimului care era fastuozitatea lumii antice. Și totodată cu ea și toți iudeii care erau de pichetarea celor care au răspândit Hristos. Atunci s-a terminat și Ierusalimul în de acelea. Iudeii au fost risipiți în fața lui. Și așa erau ei atunci, în toată lumea. Dar pe urmă s-au zis fiecare la părinții lor, în toată lumea și nerepătându se de răutatea care aveau, au participat moral, autor moral, la aproape tot mușenicii. Ierusalimul nu s-a mai citit atunci și n-a mai fost cu stăpânirea ideilor până în zilele veacului trecut. Odată știți că caminul iubirii nu sunt complet. Ei trebuie să-și refacă templul, așa numitul templul Solomon. Luna contemporană nouă merge pe două căi. O cale politică o cale bisericească. Cea politică merge în ajutor celei bisericești. Cea politică este luna robiei, luna laică care la mai ales la timpul acesta omul nu are în suflet. Este un loc, așa și cum, dar nu sunt numit într-o altă limbă voi. Asta cu noi. Sunt cu noi cum nu pot să fii în curte, când vine vremea la și în afara curții tale. Dar sunt folosit ca o sabie în spatele istericii adevărate. Ca să legăm cele multe știrii cu care am început cuvântul. Casa nu se șefuiește până nu este de în casă. Să Stăpânii case la timpul acesta sunt cei cărora li s-au încredințat tainele lui Dumnezeu în care subsistă mântuirea omului. Începătorii curselor acestora în care cad oamenii nevinovați precum muștele în plata băianjelor. sunt cei cumpărați de de acelea care urmează să răpună biserica de Hristos. Și că nu este un lucru acoperit și s-a dat un vital ceea ce nu știam demarșează puternic să se rezidească templului Solomon. Au apărut chiar dintre rabini niște ferări care spuneau așa, dacă Dumnezeu a risipit templul, în care s-a listat o doamnă de strălucire a templului, pentru ce noi îl rezidim? Așa era dar acum se rezidește și înțelegem încetul cu încetul că vină până la mare. Ajung toate râurile la mare unde se va într-una și marea nu se umple. Deja trebuie să se ridicească templul lui Solomon unde va fi instaurat antic. Dar iată încă un lucru care s-a dat în vida Duhii. Se ajunge, cum spunea președintele Sanfei, la o adunare recentă în America, să se instaureze guvernul mondial. Guvernul mondial implică un stăpân, un guvern al un un rege sau cum îl va numi. Așa că timpurile încep dar are din ce în ce mai mult la orizont. Se unesc popoare, că ceea ce a despășit Dumnezeu în Babilon, că nu se dialecte să nu se mai întâlnească om cu om pe aceeași limbă, să mai facă coaliție acum, nou, cum spunea prorocul David, împărăta lui Dumnezeu și a fi Deja este și limba pregătită, care cred că mulți o și știți, speranță. O limbă comună cu care pot să comunici și o știe în toată lumea. Iubiți credincioși, aceste lucruri, cum le spunea și Mântuitorul, când vedeți că mugul începe să plătnească, aproape este primăvara. Aceste lucruri de toate lucruri nu lucrătoare. Lăsăm latura politică, toți știm ce este politica, literară. Chiar de-a dreptul stat în cuvântul scârboasă, filtrașioasă. Ea din totdeauna a fost dar nu e interesat. Și aveți grijă că nu cădeți în robia sufletească a credinței celor pe care a spus Apostolul astăzi. Iisus Hristos e și astăzi și veci. Îl declină pe Hristos pentru totdeauna este acela și nu modifică oamenii, iar la credință străine nu vă duceți ceva. Știți că a murit și marele patriar al țării al nostru și să adaugă la părinții săi cum spunea în Vechiul Testament, unde se va numi cu pariatul sărții, cu papa de la Roma și cu altă părinte. Și acum, cum ne-a adunat patriarh mai intervitor cu Vaticanul și cu celelalte credințe care rog în tăcere ca un carul meu, mult și sus, dar merge întemeiat pentru Noi să fim oameni cu mii, să fim oameni bine catalistiți cu ceea ce credem, că am lucrat de cât acela sunt și mai fericit de apostol și urmașii Lui nu este. Și nu îi dăm slavă și cinste,